Ik het naar mijn tuin toegekom, mijn beminde bereid, ik pluk mijn merre, mijn lekker rijk kruien, ik eet mijn lekker vars jening, ik drink mijn wijn in mijn melk. Eet, vrienden, drink, voor dronk van die liefde. Ik het geslopen, maar mijn hart het wakker geblij. Toe er ek die man wat ik lief het, klop en hy sê, maak vir my hoop, my beminde breid, my duif, my volmaakte. My kop is nat van die dou, my hare is nat van die naagse klammigheid. Toe sê ek, ek het al uitgetrek, hoekom moet ek weer aantrek? Ek het my voeten al gewas, hoekom moet ek hulle weer laat vuil word? Maar die man wat ek lief het, steek sy hand weer die opening, en my hart wordt onstuimig oor hom. Ek staan op om ook te maak vir die man wat ek lief het terwyl my hande drup van die mirre, terwyl die mirre van my vingers af afloop op die deerse knoppen. Ek maak ook vir die man wat ek lief het, maar die man wat ek lief het, het omgedraai en is weg. Ik was zo so opgewonden toen hij gepraat het. Ik zoek om maar kry om nie, ek roep om maar hy antwoord nie. Die wachten wat die stad patrouilleer, kry my, hulle slaan my, hulle maak my seer, die wachten op die mire ruk my Charlie van mij af. Vrouwen van Jerusalem, ik smeek jelle, als jelle die man wat ik lief het, raakloop, sê vir hom die liefde verteer mij. Is die man wat je lief het, dan anders als ander, mooiste van al die vrouwen. Is die man wat je liefheet, dan anders als ander dat jij ons zo so smeek. Die man wat ik liefheet, is blokend gezond en blozend van kleer, je kan om uitkend tussen 10.000 ander. Zijn voorkop is zo zuiver goud, zijn oorlog is zo dadeltrosse, zo zwart soos een krooi. Zijn oor is soos die duiven langs die spruiten, duiven wat lijkt of hulle in melk gewas is waar hulle langs die water zit. Sy wanne is soos die kruie beddings waar lekker rijk kruie groei, sy lippe is soos lelies, hulle drup van mirre, sy hande is soos stawe goud, met edelstene ingelee, sy lijf is soos een blok voor, met safire ingelee, sy bobene is soos marmerpilare wat op gouden voetstukken is, sy voorkomst is soos die van die Libanon, indrukwekkend soos die seders. Sy mond smaak soet, alles aan hom is begeerlik, so lyk die man wat ik lief het, so lyk my levensmaat, vrouwe van Jerusalem,